հասկանում են, որ մանկական գինեկոլոգը, նո ընդհանրապես գինեկոլոգը միայն սեռական կյանքով ապրող կնոջ <laughs> բժիշկը չի, չէ, այսպես կոպիտ ասած, մանկական գինեկոլոգը աղջիկ երեխայի միջև 0-ից միջև 18 տարեկան հասակի սեռական առողջ ապրելակերպի խորհրդատուն է, ճատագովն է, Հաղորդման ընթացքում կխոսենք մանկական գինեկոլոգիայում ամենահաճախ հանդիպող պաթոլոգիաներից, դրանց մասին հուշող սիմպտոմներից, սեռահասունացումից, դաշտանային խանգարումներից եւ հարակից թեմաներից։ Մանկական գինեկոլոգը 0-ից 18 տարեկան աղջիկների սեռական առողջությամբ զբաղվող մասնագետն է, ինչպես նաև բացի խնդիրների վերլուծությունից ու խնդիրներին լուծում տալուց մանկական գինեկոլոգը նաև ճիշտ ապրելակերպի, ճիշտ հիգիենայի ամենաճիշտ խորհրդատուն է եւ մի փոքր մանրամասնեմ ձեր հարցը Տաթևիկ ջան, ինչով է պայմանավորված, որ Արցախում չկա մասնագետ, Հայաստանում էլ մասնագետները շատ սակավաթիվ են։ Դա պայմանավորված է ազգային մտածելակերպով, մենտալիտետով։ Մայրիկները գտնում են, որ երեխան, աղջիկը, եթե սեռական կյանքով չի ապրում, ուրեմն խնդիրներից զերծ է եւ մասնագիտական օգնության կարիք չունի, բայց շտապեմ հավելել, որ տարիքային խմբով պայմանավորված խնդիրները բազմազան են եւ դրանք կոնկրետ նեղ մասնագետի ճիշտ մոտեցում, ճիշտ լուծում դեպքում ճիշտ վերլուծություն են պահանջում։ Գայանե Մնացականյանը ցավով է նշում, որ աղջիկ երեխաների գինեկոլոգիական խնդիրները սովորաբար բացահայտվում են պատահաբար։ Գալիս են մի այլ գանգատով եւ առաջին իսկ զննման ժամանակ բացահայտում ես շատ ավելի լուրջ խնդիր, քան իրենց ներկայացրած գանգատն է այսինքն հարցեր չլինելը եւ դիմելիության պակասը, մեր մասնագիտության քողարկված լինելը պայմանավորված է նրանով, որ լայն իրազեկում հանրությանը չկա։ Օրինակ, ինչպես նշեցի, տարական անատոմիական կառուցվածքին տիրապետելը ես գտնում եմ, որ ցանկացած ծնողի պարտավորությունների մեջ է մտնում։ Իմանալու իր երեխայի կառուցվածքը ով է ասել, որ արտակինից երևացող օրգանները, օրինակ աչքը, շատ ավելի կարևոր օրգան է, քան օրինակ սեռական համակարգի օրգանները առողջապահության նախարարության կողմից հստակեցված ժամանակացույցով երեխաները ըստ տարիքի բարբերաբար պրոֆիլակտիկ բժշկական հետազոտություններ են անցնում տարբեր նեղ մասնագետների մոտ, ինչպիսիք են նյարդաբանը, քիթկոկորտական ջաբանը, ակնաբույժը, վիրաբույժը եւ այլք։ Իսկ մանկական գինեկոլոգի մոտ այցը նախատեսված է միայն 15 տարեկանում եւ այն էլ բավարարվում են միայն ուլտրաձայնային սկրինինգ հետազոտությամբ։ Նման դեպքերում էլ շատ հաճախ ուղակի սահմանափակվում է սոնոգրաֆիկ հետազոտությամբ, այսինքն սոնոգրաֆիայով ամեն բան կարքին է, հետագա գանգատներին այլևս մասնագետ չկա, որին կարելի է դիմել եւ բարձաբանումներ ստանալ։ Սոնոգրաֆիստը կառուցվածքային գնահատելով ամեն բան նորմայի սահմաններում գնահատում է որպես առողջ աղջկան եւ այլևս օղակը կտրվում է։ Բժիշկ Մնացականյանը խիստ կարևորում է մանկական գինեկոլոգի մոտ պրոֆիլակտիկ այցը հետևյալ պայմանական տարիքային բաշխվածությամբ 0-ից 3 տարեկան, 3-ից 6 տարեկան, 6-ից 9 տարեկան, 9-ից 12 եւ 12-ից հետո ինչու 12-ից հետո, որովհետև մեր պոպուլյացիայում մենախի տարիքն է համարվում 12-ը, դրանից հետո արդեն մոտեցումները էականորեն տարբերվում են։ օտար մարմին հեշտոցում շատ ծնողների համար սա կարող է անհավանական թվալ, սակայն ոչ մանկական գինեկոլոգի համար տարիքային շեմ կա, երբ բալիկը սկսում է իր օրգանիզմի ինքնաճանաչման process-ը։ Դա 1.5-ից մինչև 3 տարեկան հասակն է, երբ երեխայի մոտ մի этап է, երբ ինքը իրեն իր օրգանիզմը տեսնելով տարբերակում է դիմացինից։ Դա սեռային տարբերակման մասին է խոսքը։ Տղա աղջիկ տարբերակումն է։ Այդ տարիքում է բալիկը հասկանում ինքը որ սեռին է պատկանում եւ տարբերվում է արդյոք դիմացինից, որը այլ սեռի է։ Այդ ժամանակ հետաքրքրասիրությունը երեխաների մոտ շատ մեծ է։ Ուսումնասիրում են իրեն, շոշափում են, ձեռք են տալիս եւ այլն։ Եվ հնարավոր է, որ հայտնաբերելով որոշակի, այսպես ասած, խորոչներ, փորձեն այնտեղ օտար մարմին մցնել։ Եթե մայրը այդ պրո process-ը նկատում է եւ մեզ դրա մասին ասում է, մենք անմիջապես մտածում ենք օտար մարմնի մասին եւ հետազոտություններով հաստատում կամ շղթում ենք դա։ Իսկ եթե ոչ, արդեն օտար մարմինը երկար ժամանակ մնալով հեշտոցում առաջացնում է պաթոլոգիկ փոփոխություններ, մասնավորապես բորբոքում, իր դրսևորումներով, որոնք են արտադրություն ցերական ուղիներից, արտահայտված այտուց, հիպերեմիա, կարմրություն, որն էլ մեզ համար եւս պետք է կասկած հարուցի, որ հեշտոցում կա օտար մարմին եւ այն պետք է հեռացնել օտար մարմինը հերացվում է ներարկային անզգայացմամբ, որից հետո երեխայի հեշտոցում կազմակերպվում է սանացիա, այսինքն մաքրում, եւ դրանով խնդիրը համարում ենք լուծված։ Մանկական գինեկոլոգիայում շատ է կարևորվում ճիշտ հիգիենան։ Այն մի շարք գինեկոլոգիական խնդիրների ծերծ մնալու երաշխիք է։ Բժիշկը նշում է, որ մինչև 8-9 տարեկան աղջիկ երեխաների համար լավագույն լվացող միջոցը սովորական հոսող ջուրն է որովհետև պայմանավորված ֆիզիոլոգիայով հեշտոցամուտքը միջև հեշտոցը միջև 8-9 տարեկան հասակը ֆիզիոլոգիական չոր է։ Մենք լվացող միջոցով լվանալով առավելապես բերում ենք նրան, որ այդտեղ ավելի չոր միջավայր լինի, որը կարող է բերել միկրոտրավմաների, վնասվածքների։ Դա մեկ պատճառ։ Երկրորդը՝ հաճախակի լվանալով լվացող միջոցով մենք լվանում ենք այնտեղ եղած պիտանի բակտերիաներին, պիտանի միկրոբներին, որոնք պաշտպանում են բալիկին, ապահովելով տեղային իմունիտետ։ Այսինքն մուտքի դուր հանդիսանալով բավականին մեծ թվով բակտերիաների համար։ Մենք լվանալով հեռացնում ենք օրգանիզմին պիտանի բակտերիաները եւ մուտքի դուր ենք հանդիսանում պաթոլոգիկ բակտերիաների համար։ Տակդիրի շրջանից հետո հիգիենիկ միջոցառումները պետք է կազմակերպել օրական 1 անգամ։ Ցանկալի է գիշերային քնից առաջ, իսկ լվացող միջոցներ խորհուրդ է տրվում կիրառել միայն շաբաթական 1, մաքսիմում 2 անգամ։ Նաև հիգիենիկ միջոցառումների մեջ շատ կարևոր դեր ունի լվացման ուղղությունը։ Պետք է լվանալ ոչ թե հետևից առաջ ուղությամբ, ձեռքը շարժելով, այսինքն հետանցքից դեպի սեռական օրգանների ուղղությամբ, այլ ընդհակառակը սեռական օրգաններից դեպի հետանցք ուղղությամբ պետք է ձեռքը շարժել լվացումներ իրականացնելուց, որովհետև հետանցքից դեպի սեռական օրգաններ ուղղությամբ մենք կարող ենք հետանցքի միկրոբները, հետանցքի կեղտը ձեռքի միջոցով, ձեռքի շարժման միջոցով բերել եւ լցնել հեշտոց։ Իսկ ուղեղաղիքի բնակիչների համար հեշտոցում հայտնվելով բերում են խնդիրների, բերում են պաթոլոգիաների, բերում է պաթոլոգիկ արտահայտվածությունների Մանկական գինեկոլոգիայում տարածված են նաև սեռական մեծ եւ փոքր շուրթերի սերտաճումները, բժշկական տերմինաբանությամբ սինեխյանները։ Սինեխյաները դրանք հեշտոցամուտքի փակվածություններն են։ Շատ հաճախ բալիկներին բերելով այցի, առաջին զննամբ պարզվում է, որ հեշտոցամուտքը ամբողջությամբ փակ է, իսկ մայրը դրա մասին ընդհանրապես գաղափար չունենալով չի էլ հասկացել, որ դա խնդիր է, դա լուրջ խնդիր է, որովհետև հեշտոցամուտքը փակվելով կպումը կարող է այնքան բարձրանալ, որ մինչև հասնի միզուկի արտաքին բացվածքին եւ այդ հատվածն էլ կպնելով արդեն կդժվարացնի, երբեմն էլ անհնարին կդարձնի բալիկի միզարցակումը, որը արդեն սուր վիճակ է եւ անմիջապես հրատապ լուծում պահանջող վիճակ է։ Մանկական գինեկոլոգը հորդորում է մայրիկներին լինել ուշադիր, հաճախակի զննել իրենց աղջիկ բալիկներին եւ համոզվել, որ հեշտոցամուտքը բաց է։ Եվ եթե նկատում եք, որ ինչ որ հատվածում հեշտոցամուտքի եզրերը միմյանց կիպ կպած են, ուրեմն պետք է անհապաղ դիմել մանկական գինեկոլոգի։ Հնարավոր է սկզբնական этаպներում ճիշտ հիգիենայի կազմակերպումով սահմանափակվել, խնդիրը վերացնել, բայց հիմնականում բարձի թողի վիճակներ են մեզ դիմում, երբ միայն մեզուկի արտաքին բացվածքն է բաց, մնացած ամբողջ շեշտոցամուտքը կիպ կպած է։ Նման դեպքերում իհարկե փորձում ենք կոնսերվատիվ եղանակներով հարցին լուծում տալ, եթե չի հաջողվում եւ կպումը արդեն բավականին, ծերտաճումը բավականին կիպ է լինում, այդ դեպքում արդեն դիմում ենք վիրաբուժական միջամտության, որը ցանկալի չէ երեխաների պարագայում։ Մինչև 8-9 տարեկան աղջիկների մոտ տարածված գինեկոլոգիական խնդիր են նաև վուլվովագինիտները, դրանք արտաքին սեռական օրգանների եւ հեշտոցի բորբոքումներն են։ Պատճառները կարող են տարբեր լինել այդ տարիքում ամենահաճախը բակտերիալ բնույթի ախտահարումներն են, որոնք եւս որոնց պատճառների մեջ եւս առաջատար դիրքերում է հիգենան, իմ նշած ճիշտ լվացման մեթոդները։ Բժիշկ Մնացականյանի հետ զրուցել ենք նաև սեռական հասունացման թեմայի շուրջ։ Սեռական հասունացումը սկսվում է երկրորդային սեռական հատկանիշների զարգացումով Դրանք կրծքագեղձերի չափսերի փոփոխություններն են արտահայտված գեղձային հյուսվածքի առավել արտահայտվածությամբ։ Մազակալման դրսևորումներն են անոթափոսում ցայքի շրջանում, կազմվածքի փոփոխություններ են առավել առավելապես տալիայի ընդգծումով, կոնքի բարակումով եւ ուրեմն մաշկային դրսևորումները եւս երկրորդային սեռական հատկանիշների մեջ են ընդգրկում, մասնավորապես մաշկի ճարպոտությունը, քրտնարտադրությունը, եւ այլն։ Նման երևույթները, եթե մայրիկները նկատում են 7 տարեկանից շուտ, դա համարվում է վաղաժամ սեռական հասունացման առաջին նշաններից մեկը։ Պետք է անապաղ դիմել մասնագետի, անցնել որոշակի հետազոտությունների շարք եւ հասկանալ՝ բալիկի մոտ տեղի ունենում վաղաժամ սեռական հասունացում, թե այլ խնդիր է, ուղակի ունի նման դրսևորում։ Հայաստանում մենարխի, այսինքն սերահասունացման միջինացված տարիքը 11 տարեկան 4 ամսականն է։ Բայց դա չի նշանակում, որ դրանից 1 տարի շուտ կամ մինչև 15 տարեկան հասակը, եթե մենախ չի դիտվում, դա համարվում է պաթոլոգիա։ Ոչ, նորից եմ ասում, դա միջինացված թիվ է, դա ամենահաճախ հանդիպող տարիքն է։ Դրա համար ֆիքսվել է այդպես։ Եթե ծնողը երեխայի մոտ վաղ տարիքում նկատում է երկրորդային սեռական հատկանիշների զարգացում, պետք է անպայման դիմել մանկական գինեկոլոգի։ Եթե մենք վերջնական դիագնոզ ենք դնում վաղաժամ սեռական հասունացում սկզբնական փուլերում, հնարավոր է կանխել այդ process-ը որոշակի դեղամիջոցների միջոցով, կանգնացնել վաղաժամ սեռական հասունացում եւ ուրեմն մոտեցնել բալիկի տարիքը ճիշտ մենարխի տարիքին այլ է իրավիճակը մենարխի ուշացման պարագայում։ 15 տարեկան է աղջիկը եւ մենախ չի դիտվել, բայց երկրորդային սեռական հատկանիշները զարգանում են, նորից հետազոտությունների որոշակի շարք է նշանակում, եւ եթե բնածին անոմալիաներ չկան, այսինքն սեռական օրգանները տեղում են, բնածին բացակայություն չունենք, որոշակի կերպ հնարավոր է վերել նրան, որ բալիկի մոտ սկսվի դաշտան։ Բայց շատ հաճախ, երբ համոզվում ենք, որ կառուցվածքային ամեն բան կարքին է, բայց մենարխը ուշանում է, այդ դեպքում մինչև 16 տարեկան իրավունք ունենք սпасելու Դաշտանային ցիկլը աղջկա օրգանիզմում տեղի ունեցող գլոբալ փոփոխություն է որոշակի տարիքում մենարխից սկսած Ենթադրենք 11 տարեկան հասակում աղջկա մոտ դիտվել է մենարխ, սկսվել է դաշտանային ցիկլը։ Այս դեպքում առաջիկա 2 տարին դա այն ժամանակահատվածն է, երբ օրգանիզմը պետք է հարմարվի տեղի ունեցած փոփոխությանը, բարձրագույն կառավարման համակարգում ուղեղում ձևավորվի համապատասխան կենտրոնը, գեղևում ձևավորվի համապատասխան կենտրոնը, որն էլ կարգավորի այս համակարգի ճիշտ աշխատանքը վերելով նրա կանոնավորության։ Դա 2 տարին է։ Այսինքն մենախից հաշված առաջիկա 2 տարին ցանկացած փոփոխություն, ցանկացած անկանոնություն դիտվում է որպես ֆիզիոլոգիա։ Որևիցե միջամտություն, դա կլինի դեղորայքային, գործիքային եւ այլն, այդ ընթացքում, այդ 2 տարվա ընթացքում ցանկալի չէ։ Դրանից հետո, եթե ցիկլը չի կարգավորվում, ապա սա ծնողի համար ազդանշան պետք է լինի հնարավոր խնդիրների մասին։ Եվ մայրը պետք է բալիկի ձեռքը բռնա, ծայցելի մանկական գինեկոլոգի, որն էլ մանրակրկիտ հավաքած անամնեզի շնորհիվ կհասկանա մենք այստեղ խնդիր ունենք, թե ունենք ժամանակ եւ պետք է սպասենք, որպեսզի օրգանիզմը ինքնուրույն վերականգնվի, ինքնուրույն կարգավորվի։ Մարդկային օրգանիզմը ունիկալ համակարգ է, ինքնապաշտպանական եւ ինքնակարգավորվող հզոր մեխանիզմներով եւ շատ հաճախ չմիջամտելը ճիշտ բուժման առաջին քայլերից է։ Բացի մենարխի ֆիզիոլոգիայից կարևոր է նաեւ դրա հոգեբանական կողմը։ MAPA-ը եւ մանկական տեղեկատվական պորտալը գրում է. Պատանեկան շրջանում գտնվող աղջիկների կյանքում ամենաանսպասելի եւ տագնապային վիճակը առաջին դաշտանի սկիզբն է։ Ծնողները երբեմն սպասում են մինչեւ երեխան դառնա 12 տարեկան, նոր սկսեն խոսել։ Մեկ էլ ողջվում է, որ երեխայի մոտ առաջին ցիկլը սկսում է 11 տարեկանում։ Ծնողները հաճախ առաջնորդվում են իրենց օրինակով եւ սպասում, բայց օրգանիզմները տարբեր են տարբեր մարդկանց մոտ։ 19-րդ դարում Նորվեգիայում կատարված հետազոտության արդյունքում բարձր դարձել, որ առաջին դաշտանի տարիքը աղջիկների մոտ 17 տարեկանն է, իսկ 21-րդ 20-րդ դարում այդ տարիքը 11.2-ն է։ Իհարկե այս ամենը կապված է բազում գործոններից՝ աքսելերացիա, ուրբանիզացիա, ինֆորմացիոն հոսք, գենետիկ ֆորմատներ, հորմոնալ տեղաշարժեր եւ այլն։ Բժիշկ սեքսապաթոլոգ Անդրոնիս Ղարիբյանն իր հոդվածներից մեկում զգուշացնում է, որ անպատրաստ երեխաները առաջին անգամ հեշտոցից արյուն տեսնելիս կարող են հուզվել, արտասվել, վախենալ եւ նույնիսկ կարծել, որ մահանում են։ Ոստի ծնողներն ունեն մեծ պատասխանատվություն երեխաների սեռահասունացումը սահուն անցկացնելու գործում։ Խոսեք ձեր երեխաների հետ, դա ամոթ չէ, դա անհրաժեշտ է, նշում է բժիշկը։ Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, այսքանն էինք նախատեսել Մայրիկների անկյան հերթական թողարկմանը։ Մեր հյուրն էր մանկաբարձ գինեկոլոգ եւ մանկական գինեկոլոգ Գայանե Մնացականյանը, ում պատրաստական եւ ջերմացնող խոսքերով էլ ավարտենք հաղորդումը։ Քանի որ Արցախը Հայաստանից բավական հեռու է գտնվում եւ ամեն վարքյանի ծնողները չեն կարող խնդրով դիմել, դրա համար ես մեծ պատասխանատվությամբ ուզում եմ հնչեցնել եթերից, որ պատրաստ եմ on-line խորհրդատվություններ իրականացնել եւ ինչքան հնարավոր է տարածության վրա առանց բալիկին տեսնելու օգնություն ցույց տալ, ես պատրաստ եմ մեր Արցախահայության համար դա անել։